Linuxo felicigas. Mi possedas plurain suffice mal novain computiloin, ciuin mi interalie usas por la productado de programoi por la esperanta retradio. Gis antau quelcae monatoi, ciui funcciis per Windowso. XOPO, SEP, CAIDEC tri el ili funccias exemple per Windows 10, kiu estas mia cefe usata sistemo. Sed miam dum jaroi devas batali contra la oftegai actualigoi de la sistemo per Microsofto, con la negativa effico che la mastruma sistemo, cae giai accesoragioi, occupas pli cae pli da memor spazio en la labor memoro cae sur la fix disco. Tio ege bremsas la rapidezzon. Ce malgranda computilo cion mi usas cefedum voyagioi, la problemo estas che la fix disco havas capaciton de nur 30 gigabaitoi, cae Windowso ocupas prescau la tutan spazon. Tio almenau havas la avantagion, che ne plu estas spazo por la actualigoi, cae tia la computilo funccia suffice rapide. La malavantagio estas, che restas sur la fix disco nur 1 gigabaito da memor spazio la computilo sur quiu estas instalita Windows 7 estis officeia computilo, cae cio sen probleme, sen actualigoi, ponege funcciis. Sed mi faris eraron prigi. Por savi datumoin de tiu malnova computilo, 32 bita, el la jaro 2010, mi volis copii sen pause pli ol cent gigabaitoin al extera fix disco, cio causis che la fix disco varmegigis, cae tial detruigis quelcae sectoroi de la fix disco. Subite windows ne plu estis startebla. Mi volis ripari tion defecton, por havi de nove al iron alla datumoe sur la fix disco sed mi mal successis. Tial mi prenis usopostan geton, sur ciu mi havis la Linuxan sistemon Ubuntu, cae startis per G la computilon. Cae tio ancau funcciis, sed mi ja ne povis instali gin sur la fix disco, char tio ne funccius cae crome plue detruus gin mi tial sercis pri alia versio de Linuxo, cion mi taure povus starti de la uso postan geto cun la capablo che miai agordoi restu persistai. Helpe de dialogo cun la AI de Google, mi trovis la perfectan mastruman sistemon. Ginomigias Antics cae gi havas version por mia 32 pita computilo. Tiu sistemo nun stabile funccias. Mi installis quelcain necessain programoin sur la uso bo stangeto, cun 8 gigabaitoi da capacito, cae tiel mi povas uzi la computilon por ciui tascoi, cae ne plu devastimi ke actualigo premzus tion. Mi taure havas aliron alla defectita fix disco, quion mi tamen usas nur por legi datumoin. Por scribi cae registri datumoin, mi enxovis memor carteton cun capacito de 30 gigabaitoi. Mi povas ancau transcendi datumoin per foto po, cae fine mi ancau modifis la clavar programon ex mod map tiel, che mi povas en taipi la supersignita in litero in de esperanto. Exemple, vin plus zo, estas cio. Mia estas novulo en la linuxa medio, set help de la AI de Google, mi povis post multae labor pasioi fin fine prilabori la agordoen per la programmo terminalo la sistemon sur uso bo, mi povus ancau usi sur alia computilo. Nun mi ne plu dependas de la entreprena politico de Microsofto, cae povus plue usi miain malnovain computiloin. Mi ne pre volas eviti la aceton de nova, pli forta computilo cun Windows dec Rilate al securezzo, mi havas mien proprain strategioin, ciuin mi citie ne prescribas. La computilon cun Linuxo mi non ofte ensaltas parallele al mal rapida Windowsa computilo. Mi estas tutte felicia pritio. Dank al Linuxo.